хірлі ялав. Хевел жуды айынже, хірлі ялав хумганать. Пәдемденже әшінне, выл ұйғыран врадать. Юшсе дыран жыдықран, чуғын туғать иреге, тұшманебе жабышма тұрать ергі бе. Әмір ятны сынжырне, батыр чуғын шімірет, Хыйын бе, кив ергене бідерет. Шур жірен жейн кандыра, тубызасы ян гаять, шықсадыран сынчара салатны жем заладать. Хурады шман юнебе, хурады пра херелне, Ирік лехін әжібе, пәдем шыршыв бірленне. Хурағалық тышмане, юнба пәвенне, Унын тусна пажаля хаюнебе херельне. ну нумай бұрашук, варжа шуды тенчере. Пиле буян таптас шук, кашлая шук эмрех. индек сингек шаржинже, патшаланза тұрас щук, вышлы-кушлы пупсемде, карлангине карас щук. Шурым-журас хваджа, саламадан щухальче. Пуян мельги саланже, пәдем шыр жив тазальже. Ирекліхін хевелі, юнла лабюре тибеде, ырлық чанлық хелхеме, хычрине жеде, Таван дезе бір Идалаза ыдалаза чупта вяш мін бұры жепедембе бірле дуза савыныш. Херле ялав әмірех, хальхибеге хумганя, ирекліхри эдеме таза же войбаря. Шуды гевел ирекпе, вәжі ғын эдем әмірех, шуғадас шук иреге.